ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitiwazo na mito kati yake. Na waliokufuru hujifurahisha na hula kama walavyo wanyama na moto ndiyo makazi yao.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 حميما فقطع أمعاءهم Mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu ina mito ya maji yasiyovunda na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake na mito ya mvinyo yenye ladha kwa wanywao na mito ya asali iliyosafishwa na wao humo watakuwa na kila namna ya matunda na maghfira kutoka kwa Mola wao mlezi basi hao ni kama watakaodumu motoni na wakinyweshwa maji yanayochemka ya kuwakata matumbo yao ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم na wapo miongoni mwao wanaokusikiliza mpaka wakiondoka kwako huwauliza waliopewa elimu amesema nini sasa hivi hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyonyo zao na wakafuata pumbao lao walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum na wale walioongoka anawazidishia uongofu na anawapa uchamgu wao فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم واني ونانغوجيا جنجيني سيبوكوا إيوافكي ساق وغفلة na hakika alama zake zimekwisha kuja. na itapowajia kutawafaa wapi kukumbuka hapo fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir mu'minina wal walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum basi jua ya kwamba hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu naomba maghfira kwa dhambi zako na za waumini wanaume na waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika Mwenyezi Mungu atawatia wenye kuamini na wakatenda mema katika pepo tukufu zenye kupitiwa ndani yake mito. Na makafiri wanastarehe duniani kidogo na wanakula kama wanavyo wanyama. Wamepigwa na mghafala wala hawajifikirii mwisho wao. Hawana lolao ila matamanio yao na kesho akhera nyumba yao ni motoni. Na wengi katika watu wa miji waliotangulia waliokuwa na nguvu zaidi kushinda watu wa mji wako wa maka ambao watu wake wamekufukuza ewe Muhammadi tuliwaangamiza kwa namna mbalimbali za adhabu na hakutokea yote wa kuwanusuru nasi. Je, wanaweza kuwa sawa makundi mawili haya katika malipo? Mwenye kuwa na ujuzi wazi kumjua muumba wake na mlezi wake na yakawa na mtii atakuwa sawa na mwenye kuona vitendo vyake viovu, naye akaviona ni vizuri, na akafuata hayo yatendayo, na akaeneza pumbao lake na upotovu. Sifa ya pepo walioahidiwa wacha Mungu ni kama hivi. Ndani yake imo mito ya maji yasiyochafuka na mito ya maziwa yasiyoharibika utamu wake na mito ya mvinyo yenye ladha kwa wanywao na mito ya asali iliyosafishwa na takataka zote na humo watakuwa na kila namna ya matunda na msamaha mkubwa kutokana na Mola wao mlezi. Je, sifa za pepo ya hawa ni kama sifa za itayokuwa ni malipo ya mwenye kudumu milele motoni na akanyweshwa maji yaliyotokota kukata matumbo. Aya hii tukufu inataka tuzingatie kuwa maji yaliyovunda, yaliyotuama, yenye kutagayari ni maji yenye madhara na aya hii tukufu imesema haya kabla ya kuvumbuliwa darubini za kutazamia vijidudu yani microscope kwa makarne ya miaka. Ndipo ilipojulikana kuwa maji yaliyotuama yaliyotaghayari yanakuwamo ndani yake mamilioni ya vijidudu vyenye madhara ya kuwasibu watu na wanyama kwa namna mbalimbali ya magonjwa. Na miongoni mwa makafiri kipo kikundi cha watu wanakusikiliza wewe Muhammadi hawakuamini wewe wala hawanafiiki na maneno yako mpaka wakishaondoka kwenye baraza yako sema kwa kejeli kuambia waliopewa ujuzi kasema nini huyu Muhammad sasa hivi watu hao ndiyo Mwenyezi Mungu amepiga muhuri wa ukafiri juu nyoyo zao ndiyo wameiacha kheri wakifuata matamanio yao na waliongoka wakashika njia haki Mwenyezi Mungu wazinishia uongofu na akawapa kinga chao cha kujikingia na moto. Wanaokanusha hawawaidhiki na hali za waliotangulia. Basi je, wanangojea saa yani kiyama iwajie kwa ghafla? Kwa hakika alama zake zimekusha dhihiri na wao hawajazingatia kuwa inakuja. Basi watakumbuka wapi itapowajia mara moja kwa ghafla basi thibiti juu ya ujuzi ya kwamba hakika hapana kuabudiwa kwa haki la Mwenyezi Mungu tu. Na muombe mafira Mwenyezi Mungu kwa dhambi yako na madhambi ya waumini wanaume na waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua kila lenu la kupita na la kukaa.